Zer mezu pasatu nahi dute jendeek beren musiken bidez. Musika estiro edo errepertorioa baino gehiago, galdera hortan oinagituz, eran nahi du sozial zientzian ikuspegitik, musikaren ikertzeko sedia du baionako agipoloak horrek parada emaiten dio mundu mailan oihartzun baten ukeiteko, eta Euskal Herrian kokatzia polo bat estrategikoa izan dela erran eh, dauku Deni Labord argi poloko ikerlari zuzendariak. On est quand même dans, dans un pays qui a une forte euh, identité culturelle. Kultura nortasun azkarra duen euh, egi batean euh, gira. Goi mailako musika praktikak baditu, komuntzki partekatuak eta ainitzak. Et donc, il y, y a une expertise de la population, on va dire. Et donc l'idée, c'est de mettre cette expertise-là aussi. Ideia da, expertise horiek mundura zabaltzea, baina denbora berean ere, nazioarteko ikerlariak erakartzea, hemengo euh, usaien aztertzeko. Comment se fait-il que... Euh, qu'on fabrique euh, tellement de liens sociaux ici en Pays Basque, grâce à la musique notamment. Beraz, ikerlariak euskolegirat jinditen, euh, beren euh, analizien partekatzerat. Ils ont pu conduire. Donc, c'est ces confrontations et ces échanges euh, d'expériences qu'on essaye de, de favoriser ici. Bi proiektu aipatzekotan, ari dira lanian Baionako ospitalearekin, nolaz musika hartamenduari lotua den jogatzeko, gai hortaz munduko oberenetan den Montrealeko Unibertsitatearekin lanian ari dira, eta beste programa bat eh, etorkinekin nola musika, agera edo trukatze tresna bat izaiten alden, Texaseko El Pasoko Universitatearekin du elkarlana ari Poloak.